بسم الله الرحمن الرحيم شهار المذكر والمؤنث مذكر ومؤنث كتاب اومد اه، توضیح داد کلمات از چه تشکیل بعد از اون شماره دو انواع کلمات رو توضیح داد شماره سه اقسام فعل رو رسیدیم به شماره چهار والمؤنث الاسم ينقسم الى قسمين اسم تقسیم می شود به دو قسم یک مذکر نحو علي مذكر مانند علي جمل وحصان علي جمال حصان جمل همون شطور میشه حصان هم اسب دو و دو مؤنث مؤنث بس بدون هست مذكر و مؤنث نحو عائشة مانند عائشة و ناقه و هره هره هم گربه ناقه هم شطور ماده ایزاح حالا شرحش میده واضحش میکنه علمت ان الكلمة ثلاثة انواع دانستی که کلمه بر سه قسم بود فعل و اسم و حرف فعل و اسم و حرف و ان الفعل ثلاثة انواع و همان فعل خودش بر سه نوع هست و اینو هم دانستی که فعل بر سه نوع بود ماض و مضارع و امر ماضی و مضارع امر فعلم الان الان بدان ان الاسم نوعان که اسم بر دو نوع هست اونا رو قبلا دونستی الان بدان که اسم بر دو نوع هست یک مذکر یک مذکر و هو کل اسم دل على ذکر مذکر هر اسمی است که دلالت بر ذکر بکند دلالت بر مذکر بکند پس هو کل اسم دل على ذکر هر اسمی که دلالت بر مذکری بکند مثل مانند علی و حسین و جمل و بغل و حسان و حمار و هر تمام این کلمات دلالت بر مذکر میکنند در نوع خودشون دلالت بر نر میکنند علی حسین جمل شطور نر بغل هم قاطر نر حسان همون اسب حمار خر نر که و هفت هر که گربه در میشه پس اینا همشون مذکر بودن و مؤنثون و مؤنث و هو کل اسم دل على انثى هر اسمی که دلالت بر انثى بکند بنابراین مؤنث بکنه مثل عائشه و فاطمه و عزیزه و ناقه و بغله و حماره و هره اینا مؤنثای گروه قبلی بودند خب مؤنث جمل ناقه بود مؤنث بغل بغلتون بود مؤنث حسان مؤنث حمار حمارتون بود و مؤنث هر هرتون پس مذکر و معنس رو توضیح داد شماره پنج کتاب المفرد و المثنى و الجمع میاد البته این کتاب خیلی مختصر حرف میزنه اینه که مؤنث خودش به معنوی و لفظی تقسیم میشه هر کی تعریفی داره و مؤنث لفظی علائمی داره رو تو این جلد اولش نمیاره ما هم ذکر نمی کنیم المفرد والمثنى والجمع مفرد مثنى وجمع وينقسم الاسم ايضا الى ثلاثه و وتقسيم مشوار اسم همچنين سه قسم یک مفرد نحو فاضل و فاضله مانند فاضل و فاضله فاضل مذكر فاضل مؤنث و دو مثنا مثنا نحو فاضلان او فاضلین و فاضلتان او فاضلتین مثنا رو از اون جهتی که مثنا با الف و نون و یا و نون در آخرش ساخته میشه که با الف و نون الف زمانی که میگیره که مرفوع باشه یا یا رو زمانی میگیره آخرش که منصوب یا مجرور باشه در هر دو حالتش توضیح داده فاضلان و فاضلین هر دو تا به یک معنی هستن فقط اللحاظ اعرابی فرق دارن یعنی دو تا فاضل فاضلتان و فاضلتین که اینها مؤنث مصنای فاضلتون هستن فاضلان و فاضلین مصنای فاضل هستن فاضلتان و فاضلتین مصنای فاضلتون هستن حالا جمع رو بیاره و جمع نحو فاضلون جمع مذکر سالمشون آورد او فاضلین فاضلون او فاضلین اینا جمع مذکرش هستن فاضلون در حالت رفع فاضلین در حالت نصب و جر فاضلین میشه معنیش یکی است فقط لحاظ اعرابی دو حالت داره یا جمع مکسر فاضل که میشه فضلاء فضلاء مثل اقلا پس اسم بر نو مفرد مثنا و جمع که در درس بعدیش انواع جمع توضیح میده دیگه ما عجله ای نمی کنیم ایزاح علمت ان الاسم ينقسم یعنی الى و مؤنث دانسي که اسم تقسیم می شود به مذکر و مؤنث فعلم ايضا انه ينقسم الى بدان همچنین که اسم تقسیم می شود به یک مفرد مفرد و هو ما دل على واحد او واحده. آن است که دلالت بر یک مذکر بکند یا دلالت بر یک مؤنثی بکند مثل فاضل و فاضله و مجتهد و مجتهده ومثنى دو مثنى وهو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف نون أو ياء نون في مفرده مثنى آن است که دلالت بر دو مذکر یا دو مؤنث بکند با اضافه کردن الف و نون در آخر مفرد یا یا نون در آخر مفرد قلم قلمان قلمین پس یا الف و در آخرش مفرد میارند یا یا که مصنع ساخته میشه مانند فاضل مفرد بود حالا مصنعش میشه فاضلان یا فاضلین فاضلتون که مفرد بود مصنعش میشه فاضلتان و فاضلتین مجتهد مجتهد مصنعش میشه مجتهدان یا مجتهدی مجتهدین مجتهدتون مصنش میشه مجتهدتانو یا مجتهدتین سه جمع و جمعین و هو ما دل على اکثر من اثنینی او اثنتین بتغییر فی مفردی و جمع که دلالت بکند بر بیش از دو نفر مذکر یا بیش از دو نفر است با تغییر دادن در مفردش نحو مانند فاضل که مفرد بود جمعش میشه فازلون او فازلید البته در جمع سالمش تغییر نمیاد بلکه اضافه در آخر میاد فاضل فازلون فاضلینه فرق یا جمع و جمع همین هست که قبل از یای جمع کسره دارد لذا فاضلین خوانده میشه اما در یای مسنا قبلش فتحه وجود دارد فاضلین خوانده میشه پس فاضلین یعنی دو شخص فاضل فاضلین یعنی اشخاص فاضل او فضلاء یا فضلاء که جمع مکسرش هست او فضلیات که جمع مؤنث سالم است پس فاضلون و فاضلین جمع مذکر سالم بودند فاضلون در حالت رفع فاضلین در حالت نصب و جر فضلا جمع مکسر فضلیات جمع مکسر جمع مؤنث سالم هست البته فاضلات هم میشه پس فاضلات جمع مؤنث سالم هست فاضلات جمع مؤنث سالم هست فاضلات جمع فاضلتون هست فضلیات جمع فضلا هست مثل کبرا کبریات اینجا کتاب اشتباه چاپی رخ داده نوشته فضلیات که همون فاضلات هست شش اقسام الجمع اقسام جمع و بیاد توضیح ده و قسم الجمع الى قسمین جمع به دو قسم تقسیم میشه جمع یک جمع تکسیر یک جمع تکسیر جمع تکسیر نحو فضلا و کتب و اقلام فضلا جمع فاضل کتب جمع کتاب اقلام جمع قلم میبینیم که مفردشون تغییر کرده شکسته این خاطر میشه جمع تکسیر ودو جمع تصحيحين جمع صحيح نحو فاضلون که جمع فاضل هست او فاضلین بازم جمع فاضل هست در حالت جرون است و فاضلات که جمع فاضلتون هست جمع مؤنث سالم هست فإذا كان لمذكر سمي جمع مذكر سالم فإذا كان لمذكر سمي جمع مذکر سالما زمانی که برای مذکر باشه نامیده می شود هوه رو ما اینجا نائب فاعل قرار دادیم جمع رو به خاطری منصوب کردیم نامیده می شود جمع مذکر سالم و اذا کن لمعنث سمیا جمع مؤنث سالما نامیده میشه جمع مؤنث سالم پس اگر این جمع جمع تصحیح برای مذکر باشه بهش میگن جمع مذکر سالم و اگر برای مؤنث باشه بهش میگن جمع مؤنث سالم ایضاح سبق لك ان الاسم يكون رد شد برای تو گذشت برای تو که اسمی باشد مفردا و مثنى و جمع یا مفرد یا مثنى و جمع و نقول و الان میگوییم ان الجمع ليس نوعا واحدا جمع یک نوع نیست بل هو نوعان بلکه جمع بر دو نوع است یک جمع تکثیر و هما تغییر فیه بناء مفرده جمع مکسر آن است که بنای مفرد تغییر کرده باشد مثل فضالا فاضل دیگه به هم خورده شده فضالا که جمع فاضل هست و کتب جمع کتاب کتب جمع کتاب هست و اقلام جمع قلم و اقلام جمع قلم هست و جمع تصحیح و دو جمع تصحیح و هو ما سلم فیه بناء مفرده جمع تصحیح آن است که بنای مفرد درش سالم مونده ما میگیم فازل فاضلون فقط واولون در آخرش اضافه میکنیم دیگه مفرد رو به هم نمیزنیم پس جمع صحیح اونه که مفرد به هم نخورده فقط در آخرش اضافه پیش اومده است و هو قسمان و خود جمع تصحیح دوباره بر دو جمع بر دو است جمع مکسر و سالم جمع مکسر و سالم دوباره تصحیح خودش بر دو نوعه تصحیح جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم یک جمع جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم نحو فاضلون او فاضلین و مجتهدون او مجتهدین. من كل اسم زاد في مفرده واو ونون او ياء ونون از هر اسمی که اضافه میشه در مفردش واو ونون یا یا ونون البته خودش شرایطی داره که چه کلماتی رو میشه جمع مذکر سالم بس که اینو در کتب در جلدای بعدی میاره مثلا نمیشه گفت کتابون نمیشه گفت رجلون اگر اسم باشه شرایط خاص خودشو داره و اگر صفت باشه وصف باشه اگر وصف باشه شرایط خاصه خودشو داره که انشالله در کتب بزرگتر توضیح خواهد داد در این کتاب ما به همین اندازه اکتفا میکنیم تا طالب ابتدایی گیج نشود و جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم نحو فاضلات و مجتهدات من كل اسم زاد في مفرده الف و تا از هر اسم مفردی که اضافه شود از هر اسمی که اضافه شود در مفردش الف و تا سماوات مؤمنات اینا همشون جمع مؤنث سالم هستن رسيد بحفت تأليف الكلام ومن الكلمات تتركب الجمل المفيدة از کلمات مرکب می شوند جمله های مفید پس جمله های همانطور که کلمات از حروف مرکب می شدند جمله های مفید از کلمات مرکب می شوند و من الکلمات و من الكلمات تتركب الجمل المفيدة و از کلمات ترکیب می شوند جمله های مفید و هي المسمات بالكلام این جمله مفید نامیده میشه کلام ایضاح توضیح علمنا فيما سبق أن جميع الكلمات لا تخرج عن ثلاثة أنواع دانستیم قبلا که تمام کلمات از سه نوع خارج نیستند یک الفعل الفعلی یک فعل والاسم والحرف دو اسم سه حرف ومن الواضح أن فهم المراد لا يكون بكلمة واحدة لعدم كفايتها بل لابد لحصول ذلك من كلمتين فأكثر حتى يكون ما نتلفظ به مفیدا فائدتا یعتد بها میگه واضح است که فهم مراد ممکن نیست با یک کلمه زیر کفایت نمی کند بلکه ناچارن برای حاصل شدن فهم با دو کلمه وجود داشته باشد یا بیشتر تا آنچه را که تلفظ میکنیم فائده داشته باشد که ارزش دارد فالجملة المركبة من كلمتين فأكثر بحيث بحيث تفيد الفائدة المقصودة يقال لها كلام پس جمله ترکیب شده از دو کلمه یا بیشتر به گونه ای که فائده, فائده مقصوده رو برساند به این جمله مرکب که فائده مقصوده داشته باشد يقال لها كلام كلام گفته می نحو العلم نافع علم نفع دارد والجهل ضار جهل ضرر دارد علم نفع دهنده است و جهل ضرر دهنده ضرر دارد این شد کلام یا همون جمله مفید ولا يشترط في الكلام أن يكون مركبا من, من الأنواع الثلاثة در کلام شرط نیست که از هر سنو درست شده باشن یعنی اسم و فعل و حرف یعنی در کلام شرط نیست که هم اسم وجود داشته باشه هم فعل هم حرف در جمله در کلام العلم نافون دو تا اسم وجود داشت در کلام نصر زیدون یک فعل وجود داره و یک اسم پس ولا یشترط فی الكلام ان یکون مرکبا من الانواع الثلاثه شرط نیست در کلام که از هر سه نوع تشکیل شده باشه اذ قد یترکب من اسمین فقط زیرا گاهی فقط از دو اسم تشکیل میشه نحو علیون مقبلون مانند علی روی, کرده است او فعل او فعل و اسم پس اذ قد یترکب من اسمین فقط زیرا ترکیب میشه کلام از دو اسم فقط مانند علی مقبل العلم نافع الجهل ضار او فعلا و اسم یا ترکیب میشه از فعل و اسم نحو فاض نهر فاض نهر بجوش آمد نهر و یقال للجملة فعلیتا به جمله فعلی گفته میشه انکان صدرها فعلا اگر ابتداش فعل باشه نحو حضر المعلم مانند حضر المعلم جمله حضر المعلم جمله فعلی هست یا مزارعش یحضر الناظر ناظر حاضر می شود و اسمیتا و اسمیه گفته می شود انکان صدرها اسمن اگر صدر جمله اسم بود مانند نحو الاستاد واقف استاد ایستاده است و ناظر یفتش ناظر تفتیش میکند الاستاد واقف کلام هست با الاستاد شروع شده الاستاد اسم هست پس بهش میگن جمله اسمیه الناظر یفتش بهش میگن جمله اسمیه تا اینجا کار ما مذکر و مؤنث رو خوندیم بعد از اون مفرد و مصنع و جمع بعد انواع جمع بعدش اینو خوندیم که کلام از چه چیزی تشکیل می شود یا جمله مفید یا همون کلام از چه چیزی تشکیل می شود تا اینجای کار کافی است موفق و پیروز باشید